միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր պատմելու ենք զինծառայող Հովիկ Վիլյատի Բաբայանի մասին։ Հովիկ Բաբայանը ծնվել է 1980 թվականի նոեմբերի 21-ին։ Ընտանիքի փոքր երեխան էր։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է Ստեփանակերտի թիվ 9 դպրոցում։ Դեռ փոքրուց նա տարբերվում էր իր գրագիտությամբ եւ մտածելակերպով։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 1998 թվականի ամռանն անցել է պարտադիր ծառայության։ 2002 թվականին ամուսնացել է։ Բարձրագույն կրթություն է ստացել Երևանի մենեջմենտի պետական համալսարանում եւ անցել պայմանագրային ծառայության։ 2004 երբեք չի դժգոհել ու չի տրտնջացել։ Կյանքի 23 տարիները Հովիկն անձնվիրաբար ծառայել է հայրենիքին։ Այդ ընթացքում արժանացել պարգևների, գովասանագրերի եւ մեդալների։ Ծառայակից ընկերներից Արմեն Հայրապետյանը բարձր է գնահատում Հովիկի կատարածը։ Հովիկի հետ մենք ծառայել ենք դեռևս 2005 թվականից, երբ մենք նույն ստորաբաժանման կազմում էինք ծառայում, աչքեր են գնում խելացի, կարկապահ բարեխիղճ ծառայող։ Համածառայակից ընկերներին շրջանում հանդես էր գալիս որպես բարձր պատասխանատվությամբ։ Ցանկացած հարցում կարողանում էր իրենց օգնել։ Իսկ ենթակա անznակազմի շրջանում աչքի էր ընկնում որպես խստապահանջ, բայց միևնույն դեպքում ավելի բարեխիղճ եւ արդարացի սպա։ Հոկտեմբերի 2-ին Չարաբաստիկ օրը, երբ հակառակորդի հրթիռահրետանակոծության արդյունքում ցավոք սրտի կորցրեցինք մեր հովիկին, ինչպես նաև մեր զորամասի մի քանի զինծառայողների։ Եվ նրանց շարքում էր հովիկի ավակ եղբայրը։ 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմն անդառնալի հետևանք թողեց շատ ու շատ ընտանիքներում։ Ստեփանագերտում ապրող Բաբայանների ընտանիքն այս պատերազմում կորցրել է տան երկու որդիներին՝ Հովիկին եւ Հայկին։ Մայրը Տիկին Արմիդան մի կերպ է խոսում որդու մասին։ Հովիկը շատ լավ ազնվորություն էր։ Ամեն ինչով օգնող ծնողներին, ընկերներին, հարևաններին բոլորի համար փոքր ժամանակվանից միջև զոհվելը միշտ օգնել է բոլորին, թե սովորելու ժամանակ, թե աշխատելու ժամանակ, թե ինքերական շրջապատում միշտ էլ օրինակելի է, միշտ խորհրդատու, միշտ մեծահոգի բոլորի հանդեպ բանակ գնալուց հետո արդեն փոխվել էր ինքը մի քիչ հավատացյալ էր ամեն ինչում բոլորին ընդառաջում էր բոլորին օգնում եւ միջև հիմա էլ ես չեմ հավատում հովիկը չկա միշտ միշտ իրեն ամեն կողմ որտեղ գնում եմ իր առարկաները իր կատարած աշխատանքը ես չեմ կարողանում ոչինչ ներեմ ոչ էլ հավատամ որ հովիկը չկա Արդյունք ցավ ու հպարտություն խառնվում են իրար, ու Տիկին Արմիդան փորձում է պատմել, թե ինչ պատերազմն ինչպես էին նշում որդու ծննդյան օրը։ Թեև ասելիքը շատ է, սակայն շատ բան չի կարողանում ասել։ Իսկ Հովիկի հոր Վիլյատ Բաբայանի մտքում որդու մասին հուշերն են։ Որդեգորույս հայրը փորձում է ոչինչ չմոռանալ, ամեն դրվագը պահել սրտում ու հիշողության մեջ։ Ինքը ախպերություն արարել դեռ պատերազմների ժամանակ ես հայկը կռվում էինք, բայց ինքը տան գործերը սաղ ինքն էր անում, որպես փոք։ Դեր ժամանակ երեխա էր։ Սաղը գիտենք, որ պակաս տարիներ էր։ Ինք ամեն ինչով անասուն պարում էինք, ես շաբաթներով դում չի գալիս, հայկը չէ, բայց ինքը սաղտանը գործերիքն եղնելիս։ Մեր ընտանիքում, մեր օջախում հայրենասիրություն ու դաստերակ երեխաներին եւ սերություն, այդ ձև էլ եղան ամեր ընտանիք։ Առաջի պատերազմում մեծ ախպերն կուրցրալ, քոր մարտին կուրցրալ, այս պատերազմում ես ապիրանյան պատերազմի մասնակցել եմ ես հասակում 44 օրյա պատերազմի երկու երեխաս կորցրել ես ինքս չեմ հատում ոնց եմ ապրում այս աշխարհում ոնց եմ ապրում, ես ինքս էլ չեմ ինձ։ Մեր տրեքը սաղովը զողելա, մեծ բենովն լա, որ իրանք պիտի հաղթանակենք, հաղթանակ պիտի մեր լիներ, թե ոնց է ցեսնացվեց մկաչման։ Իրանք հաղթանակի ճանապարհով են գնացել։ Թորնիկ դես եմ պահում, ուրիշ մապրի մի գուցե կարեմ թորներից մի քիչ օգնեմ էտա։ Իմաս չկարծեմ, բայց էլ այսքանից հետո ես ցանկանամ խաղաղություն աշխարհի։ Մեր ապա պապեր ասել են, որ կռում չեմ չեմ բաժանում։ Այդ ասված խոսքը, թող Աստված խաղացում բերի այս աշխարհին, այս ներկասերունդին, այդ ով մնացածներ խաղացում ապրեն։ Պատերազմում հաղթելու մտադրությամբ էլ բոլորը մարտի ելան։ Դեռևս Արցախյան առաջին պատերազմից չնայած շատ դառնություններ է տեսել Բաբայանների ընտանիքը, բայց հուսով են, որ Արցախը կունենա խաղաղ ու անվտանգ ապագա։ Ընտանիքի մխիթարանքը թորներն են ու միակ դուստրը՝ Սաթենիկը, ով պատերազմի օրերին աշխատում էր զինվորական հոսպիտալում որպես բուժքույր։ Նա հուզմունքը կոկորտում խեղտելով մի կերպ է վերհիշում պատերազմի օրերին եղբոր հետ ունեցած հերախոսազանգերը։ Պատերազմի օրերին մենակ հերախոսակապն էր մեզ իրար հետ կապում, անընդհատ որ մի րոպե էր գտնվում անընդհատ զանգում էին այդ էին հարցնում իրանք իմ անունս չէին տալի թաթիկո են ասում թաթիկո բալաս սաղ լավա սրտատ մոտիկ ընդունես ու ինչու տեսնաս այդ էին ասում մեր կապետար մենք լավ ենք դու քեզ լավ պահեցավ տանիմ սաղ լավա լինելու այդ էր մեր կապ անընդհատ հերախոս որ հերախոսը հանում նայում իրանց զանգերը րոպեական էր այդ էր յուրակի մեջ կսնել է ես յուրանց նստավում ապրավ ամեն ինչում ինձ թե ոթիկուն կնել են հովիկը շատ նուրբ վեր ինչ որ պենանաղացած մլել խտում ար ասում թե թիկո բալասլուխ լավայինը սա լավայինը հայկուն էլ նա ворот Уваке пятника, асы, уваке пятника. Ես իրանց նստամ ապրհալ։ Իրանք ամեն ինչ նլալ ինձ հետ։ Մեկ թողան մենակ իրանք ինձ։ Էլի ապրում ենք։ Ապրում ենք մեր խոհոցը հետ, իրանց խոցը հետ։ Բայց սա ձևական ապրելը շատ ծնող ասեր են լալ իրանք։ Ինձ դա շատ դիժ էր հիմա։ Ահա որ դժվար է։ Ես իրանց տեղ ամեն ինչ պիտի անեմ։ Ընտանիքն սիրալ։ Շատ են սիրալ իրանք իրանց ընտանիքը։ Լավ դաստիրակալուն, ղելուն խոխեք։ Խոխեքնել, երևի ամեն ինչ պիտի անին վեր իրանց պապաներին երազանք կատարվե։ Ես էլ ինչև կարիմ, կմեկանիմ։ Դասընկերները ափսոսանքով ու մեծ ցավով են խոսում Հովիկի մասին։ Արմեն Աթայանը վերհիշում է իրենց մանկության օրերը։ Ես նա Հովիկը ծանոթացա Կարաչի դասարանից 7 տարեկանից 7 տարեկանից մինչև Հովիկի մահանալ անկերություն ընկանում վեճտա ես ու Հովիկն ընկերությունում այլ 4-5 հոգավ 5 հոգանոց ընկերներ 5 հոգին դասարանից շատ մտիկ ընկերենք քլալ։ Հովիկը մեր դասարանին ասած Ղարաբաղցին պապե ամենա խորթատու ընկերն ալա ինչ պրոբլեմի լալա հովիկին հետը կիսվալ հովիկին անային խորտ հրցրա ոզանք մի գործ բռնենք դաժե ապագա կին ընտրելի հետ ելենք հովիկին անա խորտ հրցրա վերում Հովիկ Բայոզումըք Ստյանիկ, Հովիկ Օզումըք ընտանիքը մստիմի պեն կազմակերպիկ։ Միշտ խորհրդատույալա լավ, ինքնել շատ հառունալա մտածել ես։ Եթե օրինակ 35 տարեկան կրանք միջև 70 տարին ասավան պիտի մտածենք մեր առաջին ինչ պիտի անենք։ Ընտանիքը մի շատ հոյակապ հարարա, զավակալար, ախպերալար, լոխովիկին ասում եմ, իր ձեր ինքը հարգելիս։ Իսկ դասընկեր Մարատ Շաբոյանն առանձնացնում է հովիկի յուրահատուկ տեսակը՝ մեծահոգի, ծնողապաշտ ու հայրենասեր լինելը։ Հովիկ Բաբայանի հետ կարլաս ասում եք բնակվել ենք մի թաղամասում։ Այնենց է եղել, որ արդեն 10 տարի սովորել ենք մի դասանում։ Ու այդպես է եղել ենք դարել ենք ընկերներ, առաջի դասարանից միջև դպրոցի ավարտը։ Մենք եղել ենք 5 ընկեր՝ Վահրամը, Արմենը, Սասունը, Հովիկը եւ ես։ Բայց Հովիկ Բաբայանը մեզանից տարբերվում էր։ Ոնց էր տարբերվում իր վերաբերմունքով, իր ամեն ինչով տարբերվում էր։ Եղել են պահեր մեր ընկերության մեջ խռովություններ են եղել, նկատել ենք որ Հովիկը շատ անհանգստանում։ Ինչի մասին է խոսքը, որ իր այդ խռովել է կամ իր այդ չեք խոսում, հաշտեցել է, կանչել է իր կողքը, հավաքվել ենք, մա ոչ մի բան չկա, նորից ընկերներ ենք, այդ խռովությունը չլինի։ Շատ մաքուր տղա է, Հովիկը, կենսուրախ, ինչքան էր դու խորն ես, եթե 5 րոպե Հովիկի հետ շոֆեր թեթևանում էր, ժպիտդ գալիս էր դեմքդ։ Շատ էր հոգատար, թե ընկերների հանդեպ, թե ընտանիքի հանդեպ միշտ որ միտեղ ենք ընկնում կամ ինչ որտեղ հավաքում ենք, իր ընտանիքի ուժ ձևի է ներկայացում, ընտանիքի հոգատարությունը, պետք է լինենք հոգատար։ Բոլորիս էլ ուղղությունը ցույց տալիս, որ պետք է լիներ հոգատար ընտանիքի հանդեպ, ընկերության հանդեպ, ներկայացնենք խոսին կարելի է օրերով շաբաթներով խոսած հովիկի մասին, մենք գործել ենք նա ոսկե ազնավորություն շատ լավ ընկեր ու կարելի ասել Չարաբաստիկ օրով հոկտեմբերի 2-ին կեսօրին խոսակցություն եմ ունեցել Հովիկի հետ։ Ինքը հետաքրքրում էր, ասում է, բա Վահրամը գիտեմ որտեղ է, Սասունը գիտեմ որտեղ է մեր ընկերներին, բայց Արմենի տեղը չգիտեմ, անհանգստանում էր։ Ինչի է գնացել, խիա գնացել, ոդկը կտրածքի, շատ էր ինքը կարելի ասած անհանգստանում, ինքը շատ էր ջղայնացած, բայց ինչի՞ համար գնացել, ոդկը կտրած, ասում ոչ չէ հոյիկը, ջղայնանում են, հանգստած ամեն ինչ լավ կլինի։ Ու հետո կեսոյից հետո լսեցինք այդ չարաբաստիկ լորը հովիկի եւ հայկոյի նույնն էլ ավելի հոգատարությամբ եղել է հայկի եղբայրը, որ գալի ասած մեզ համար եղել է հայկը որպես մեծ եղբայր։ Հայկոյից ենք խորհրդարցնում, շատ ցավալի է հա, բոլորիս համար իրանց կորստը։ Բաբայանների երկու որդինները Հովիկը եւ Հայկը զոհվել են 2020 թվականի նույն օրը, հոկտեմբերի 2-ին, հակառակորդի հրետանու գրակից։ Նրանք ամփոփված են Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանատանը։ Հովիկը հետմահու ապարգևատրվել է արիություն մեդալով։ միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որի ընթացքում անդրադարձել ենք Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ անմահացած Հովիկ Բաբայանի մարտական ուղուն։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարի Խալաշյան։ Մինչ նոր հանդիպում